Okay, dito tayo nga sa Genesis 3 na may kinalaman sa team ng Temptation. Ito yung pinaka-major team ng Genesis 3, uh, ah, yung Temptation. Sa Genesis 1, nakita natin na ang Diyos bilang manlilika, siya yung lumikha ng langit at lupa. Sa Genesis 2, makikita natin yung tao na nilikha niya ayon sa kanyang wangis at larawan, pinagkatiwalaan niya na mamahala sa langit at lupa na kanyang nilikha pero pagdating dito sa Genesis chapter 3 na may kinalaman sa temptation, makikita natin yung kabiguan ng tao na maging tapat na katiwala ni Yahweh, no? Kasi itong tao sa halip na maging tapat na katiwala ni Yahweh, eh nagtiwala sa iba. Itong tao, nagtiwala itong si Adan at saka o si Eva at saka si Adan, magandang ganong emphasis, nagtiwala itong mga to sa sinabi ni Satanas na kumbaga sampid lang doon sa Garden of Eden. So dito natin makikita sa Genesis chapter 3 yung pagtitiwala ni Eva sa sinabi ng ahas kaysa sa sinabi ng Diyos. And so therefore, ang pinaka major theme ay temptation And so dito sa Genesis 3, may apat na uh, topic tayong pwedeng talakayin o yeah, topic na pwedeng talakayin under sa theme ng temptation. Una ay ano ba yung tukso? And then ikalawa, paano nanukso si, si Satanas? And then paano na tukso si Eva? And then anong katangian ng tukso sa Genesis chapter 3? Pero hindi natin tatalakayin ang lahat ng yan sa ngayon. Ang ating tatalakayin lang ay kung ano yung tukso. Ano ba yung tukso? No? Na makikita natin sa Genesis uh, chapter 3. Uh, ah, generic na, kumbaga, na definition ng tukso na makikita natin sa Genesis chapter 3. May something na parang ano, sound. Ewan ko sino nakabukas na audio. Yan. And then, ay, bumalik ako ah. Ayan. At ganon something na mali. Dito sa Genesis chapter 3, merong uh, yun nga, etong mga to, ano bang tukso, paano na tukso sa satanas, paano na tukso sa Eva, anong katangian ng tukso. Sa mga yan ay tatalakayin natin yung tinatawag kong 4Ds ng temptation, progress ng temptation, 4Ds, apat na D. Uh, ginawa ko lang yan kasi lahat sila naka-D na ano, sa English ganyan. Pero sa ngayon ang tatalakayin natin ay yung unang D na may kinalaman sa definition or kung ano ba yung tukso. Okay? Pero bago yan, tingnan muna natin ito. Kasi nakita ninyo, yung, yung taong yan ay si Eva Eugenio. Siguro nung kapanahonan, ah, panahon ni Mama, o oh, kung natatandaan pa to ni Mother, si Eva Eugenio. Isa siyang popular singer ng 1970s, late 1970s at saka early 1980s. So isinilang ako Sikat na sikat na siya. Uh, kumbaga, ayan, kita sabi ni mama, oo. Uh, kumbaga, kaano to eh, uh, kasikatan rin, uh, ka, uh, kumbaga, ka, ka-level siya sa kasikatan din ni, kilala ni, ni mama, at napakinggan ko rin, si Imelda Papin. Yun, ah, Imelda Papin. At saka si Claire De La Fuente. Ayun. <laughs> o, oh, patay na, no? Oh, patay na. At isa, isa yan sa mga binansagang kumbaga, nung panahon yun kasi ang tawag pa eh, joke So yan ay isa sa mga jukebox queen. Laging hinihit yung kung sa jukebox yung kanyang song. Ano yan. At itong si Eva Eugenio ay may pinasikat na na, na naging ano, ma-impluwensya sa Philippine culture. May pinasikat siya na, na awit. Ewan ko kung siya yung composer. Pero may pinasikat siyang awit na ang pamagat ng awit ay tukso. Yun, tukso. At sa sa awit na yon, ito yung lyrics. Okay? Ito yung lyrics. Sabi dito, kung nababasa ninyo, ito yung lyrics. Ito yung madalas ko kasing mapakinggan eh, lalo na nung nasa Baguio ako, tapos bumababa minsan uh, dito sa Cavite. Kapag nasa uh, victory liner ako, minsan napapatapat pag mga ano na eh, pag mga gabi o Sabado, mga ganyan. Uh, kakantahin yung tokso eh. Oh, tokso, mga ganon. Pero ito yung lyrics. Sabi niya sa uh, awit na ito, tapat ang puso ko at ito'y hindi magbabago pagkat pag-ibig ko ay tanging para sa iyo. Yan yung intention ng composer o ng song kumbaga. May ah, may parang bumabalik ah. Nabalik yung boses ko. Sino nakabukas? Si Marwin yata. Sa, uh, hindi, ma mamaya pag mga nasa lyrics na <laughs> si Eric no, paano eh. Medyo na paano na no. no pa na pahat na eh. Pero yan daw yung intention ng ano sa first na eh. stanza yan. Yan yung intention ng kung sino mang mangingibig na yan. Magkagayon man, may problem. Merong fear, merong takot. Kasi may possibility na ganito. Huwag sanang mangyari. Matukso ako ng sandali. Yun nga lang. Ayun yung problem. Pagkat ang tukso, eh madaling nagwawagi yun. So yun yung fear kasi may possibility na mag na magwagi yung tukso. Okay? Pero yun nga ang kanyang ano sabi, wag sana mangyari. And then sa third stanza, ito yung ah, makikita natin dito yung nature ng kumakanta. Sabi niya, di kayang sabihin na ako'y di magdadarang din. Pag sinabi magdadarang, yung nadadarang ka na, na magiinit ka rin, ganoon. So, kung gustong sabihin niya, hindi kayang sabihin na ako'y hindi magiinit. Ganun. Bakit? Pagkat ako'y tao rin eh. May puso't damdamin. So, yan yung nature eh. And so, pagkatapos ng ganyan, eto na. Meron siyang wish. Ngunit kung kaya ko, ako ay hindi pa dadaig. Yun naman pala eh. Kung kaya ko, hindi ako pa sa toksong kay Rami ng winasak na damdamin. Pero yun nga lang, natuklasan niya at dito pumailan lang yung koro kay Rami ng winasak na tahanan ayun na <laughs> yun na, di ba? kay Rami ng matang pinaluha kay Rami ng pusong sinugatan at doon pumailan lang yung talagang nag-touch sa maraming mga Pinoy o tukso layuan mo ako ayun na, di ba? So yan yung pinaka devastation na ginawa ng tukso. Kasi nga kahit na may wish, kahit na may ganong naisa na wag sanang mangyari na ako'y madarang o bumigay pero yun nga nanaig pa rin ng tukso kaya prayer ng author o ng composer o oh, tukso layuan mo malinaw. Bakit ko kinote yung bagay na yan? Okay? Baka maging team song natin yan ba, sa buong araw na to. Siguro mamaya yan yung pinaka ano natin, closing ano natin, song natin. <clears throat> Pero may ilang mga observation ako sa song na yan uh, by common sense na tinatawag natin or common grace observation. Pag sinabi kong common grace, may kinalaman yan sa katotohanan na pinapaulan ng Diyos yung kanyang ulan at pinasisikat yung kanyang araw sa kristyano man o di kristyano. And so by common grace, ang ibig sabihin, yung common sense ay hindi lamang gumagana sa ating mga kristyano porkit mga anak tayo ng Diyos, kundi ang common sense ay nararanasan din kahit ng mga unbeliever. And so by common sense or by common grace observation, nakita ng composer o ni Eva Eugenio na singer ng ganyang song, yung moral, personal, and social problem ng tao sa harapan ng pita ng laman. Okay? Kasi yan yung pinaka-context ng song na yan eh. May kinalaman sa pita ng laman. Last of the flesh na dadarang, ganon. Napapatangay sa bugso ng damdamin, ganon sa, sakamunduhan. kamunduhan. Ayun. So nakita yan uh, ng author o ng composer ng song. At sa song na yan, makikita natin yung ilang mga konsepto, kumbaga mga uh, tawag dito mga mga anak no mga kids kumbaga ng ganyang song na concept sa song na yan makikita natin yung punto ng gusto kong bumait pero di ko magawa at ah, tapos parang kay ano yata, ano ba yun? Ano yung rapper na yun? Andrew E. Gusto kong bumait ngunit di ko magawa. Then may dagdag. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ganon. And then, may kita rin natin sa song yung paboritong konsepto ng iba na madalas sabihin ng mga kapinoy natin, masarap ang bawal. Ha? Gaya nito, tukso, layuan mo ko eh. Ang tukso yung lalayo, hindi yung tao. Bakit? Eh, masarap kasi nga yung bawal. So, para magwagi na lang, ang panalangin niya, tukso, ikaw yung lumayo, wag ako. Ganon. Naalala ko tuloy, may mga biro sa amin yun, pero yung gamitin dito, baka mas tumble pa eh. Pero yon at ito pa, merong concept na makikita rin natin dyan na madalas ding, uh, lalot sa Amerika, nasabi, if it feels good, then it's okay, it's right. Kung pakiramdam mo, masarap, then ayos yun. Tapos yung iba rin ng concept na sinasabi, we do it out of love. Ginawa naman namin yun eh dahil mahal namin ang isa't isa. Mga ganong, mga ganong mga taguri kumbaga. And then, eh, yung pinaka-common na sinasabi ng tao, nobody's perfect. Lahat naman eh nahuhulog. Lahat naman eh nadadarang. Lahat naman eh kumbaga eh natutokso. So yan yung mga concept na makikita natin sa sa song na yan. At bagay na bagay actually dito sa sa konsepto ng temptation o sa meaning ng temptation eh, related sa meaning ng temptation dito sa Genesis 3. Pero no, ito yung <laughs> isa pang magandang observation na pwede nating makita sa song na yan. Na bagamat ipinapakita sa awit na pangit at di mabuti ang pita ng laman, Okay, no? Yun yung pinapakita sa awit. Subalit, sa song na yan, sa bawat lyrics, walang ipinapakitang Diyos sa kanyang worldview. Okay? Sa mga binasa nating lyrics, wala tayong makikita na sa kanyang pananaw, may Diyos. Diyos na kung saan ay nagdidikta na yung tukso na yon na sinasabi niya na lumayo sa kanya ay kasalanan. Kasi ayon sa song, itong toksong ito, marami ng winasak na tahanan. Maraming matang pinaluha at pusong sinugatan. So sa social, tahanan, at saka sa personal, sinasabi ng song na yung toksong ito ay mayroong devastating effect, mapanirang epekto na ginagawa. Pero hanggang dun lang. Hanggang dun lang. Yung sabihin na yung tokso ay kasalanan na may kinalaman sa Diyos, yun yung wala. Yun yung wala sa konsepto ng awit na ito. So, dinidefine niya yung tukso, kumbaga, sa term ng mga sociologists, in a social con- contract way dati is, iyan ang tukso. Yeah, ito ay may personal na masamang epekto, may masamang epekto sa pamilya, sa society, pero yung sabihin na yung tuksong ito na sinasabi na, na inaawit ni Eva Eugenio ay laban sa Diyos, kasalanan sa Diyos, yun yung hindi natin makikita. So, walang worldview dito na teos o theocentric o tinatawag na theo-directed na worldview walang makadiyos na pananaw sa song. Yes, nandoon yung moral conduct na sinasabi, inaamin ng author, ng composer na mapangwasak itong tukso, itong pita ng laman sa, pers sa personalidad o sa pagkatao ng isang tao o kaya sa kanyang tahanan. Pero yung sabihin na ang tukso ay kasalanan sa Diyos, yun yung wala. At yun yung mahalagang makita, magandang makita natin dito, no? sa, sa song na ito o sa pananaw ng mga tao sa mundo. Ayaw, eto no, ayaw ng tao sa mundo na dinedefine mo ang tukso sa liwanag ng presensya at pahayag ng Diyos o yung coram deo na tinatawag ng mga theologians before the face of God. I-define mo na ang tukso as a social contract social definition na tinatawag personal na nakasasama sa tao o sa society, wag mo lang i-define ng tukso na gagamitan mo ng makadyos na panlaw kasi ayaw na ayaw ng, ng, ta, ng tao yan. Kapag ilalagay mo yung presensya ng Diyos at yung pahayag ng Diyos bilang background ng tukso, kung paano mo i-define ng tukso, yun yung ayaw na ayaw ng tao. Kasi doon mahuhungkat yung kanyang pinaka natatagong kasalanan. Doon siya ma-expose sa kung sino siya. Hindi lamang sa harapan ng kanyang kapwa o mismong sa kanyang sarili, kundi lalo't higit sa harapan ng Diyos na pinanggalingan ng kanyang buhay. Yun yung ayaw ng tao yun yung pinakaayaw ng tao na exposure sa kanyang buhay. Na-expose mo siya sa harapan ng presensya ng Diyos at pahayag ng Diyos. That is to say, sa kanyang salita, sa salita ng Diyos. Ayaw na ayaw yan ng mga tao. At sa experience ko sa pakikipag-usap sa mga tao dito sa Cavite, masagi mo lang ang Diyos sa usapan, ma-insert mo lang ang Diyos sa usapan, nagbabagong anyo na ang tao. Bakit? Kapag kasi ine-expose na yung tao sa katotohanan na mayroong Diyos, iba ng usapan. And so pagdating sa tukso, sa definition ng mundo, okay lang na sabihin na bawal lang masarap, mga ganon, o kaya gusto kong bumait ngunit di ko magawa. Tapos yung ginagawa naman namin ng mga bagay-bagay na yan, na out of love, okay lang na sabihin nila yon kasi wala naman silang pinaka-accountability sa sa isang being na may-ari ng kanilang buhay. So kung ako, no, kunyari, magkasala ako sa tao lang, okay lang kasi tao lang naman yung pinagkasalanan ko eh. Kumbaga yung standard ko, eh tao lang. At dahil tao lang, alam ko na yung taong yun na tinitingnan ko rin, eh babagsak din. Which is ayon sa kanta, bumabagsak ang mga tao. Nobody's perfect. So kung yung standard ko lang sa tukso, sa pagde-define ng tukso ay yung tao, yung society, ayos lang. Kasi lahat naman eh, kumbaga may, may karamay ako na bumabagsak. Kung natukso ako, ikaw na tao na tumitingin sa akin na natukso ako, darating din yung time na babagsak ka rin. Ganun yun eh. Ganyan ang tao. Kaya ayaw na ayaw ng tao na inilalagay mo yung presensya ng Diyos at yung payag ng Diyos bilang standard bilang standard ng kung ano yung tama at mali ayaw na ayaw niya yan ayaw na ayaw so kapag yung tukso ay identify natin sa harapan ng presensya at pahayag ng Diyos yun yung pinaka big deal na bagay yun yung pinaka big deal na bagay kasi na-expose ang tao sa harapan ng Diyos. And so ito yung magandang makita kumbaga sa observation or common grace, common sense observation ng awit ni Eva Eugenio. Walang makalangit na moral at spiritual na pundasyon, inspirasyon at kapangyarihan yung non-Christian, okay? Wala siyang pundasyon, inspirasyon at kapangyarihan yung non-Christian na i-define at paglabanan ang tukso. Kaya ang sabi na lang ng awit, yung wish ng awit, O tuks, layuan mo ko. Bakit? Kasi kung yung tao titingin sa kanyang sarili para paglabanan ng tukso, uwi ka ng awit, nadadarang din ako eh. Walang power. Walang capability, walang inspiration to fight yung temptation na nagmumula sa sarili ng tao. Okay? So yun yung makikita natin na na, na lesson sa song. Kaya madalas, ang sabi na lang nila, yun nga, tukso, layuan mo ko, madaling nagwawagi. And then kapag bumagsak sila, palusot na lang nila, eh tao lang eh. Tao lang eh. May puso't damdamin, ika nga, sabi sa kanta. Na nadadarang din. So yan yung, yung song is actually, yan yung humanist. Humanism yan eh, na tinatawag na worldview sa tukso ang daming tukso. Ah, ang point ko ito, ganito na. Kung bakit natin kinote yung, yung awit na yan. Kasi yung awit na yan ay representation, representative ng humanist worldview na tinatawag. Pag sinabing humanism sa philosophy, ang ibig lang sabihin, yung tao, yung siyang nagde-define ng tama at mali. And so, kung yung tukso na ito na pinag-uusapan sa awit na ito ni Eva Eugenio, yung tukso na yan, yung pagde-define sa kanya ay ayon lamang sa definition ng society o narana, nararanasan ng society. Pero ito no, dati-rate, dito sa, uh, sa atin, sa DASMA, uh, napag-usapan nga namin to ni Eric nung nakaraan eh. Dati-rate yung kabaklaan o katomboyan, hindi yan pinapalakpakan yung mga bakla binubugbog eh kapag bakla ka ang pangit mo sa society talagang well discriminated ka well discriminated pero ngayon ang mga bading pinapalakpakan bakit? sapagkat lalo na't itong sumikat itong vice ganda na ito na tinatawag ang daming natutuwa bakit? kasi yung society as a whole bilang humanist na uh, bilang uh, yung humanism na naghahari sa kanilang utak nang yung society natin ay nasanay na at natuwa sa konsepto ng kabaklaan at saka sa kinatawan ng mga kabaklaan at katomboyan, hindi na sila, kumbaga, hindi na ilang. Ayos na, tanggap na. So yung konsepto na pag sinabing may, may bakla o kaya tomboy, kasalanan yan sa Diyos, hindi na yon Sikat na sinasabi ngayon. Kapag sinabi mo yon meron tinatawag ngayon, hate speech yon Pwede ka nang kasuhan yata. At, and I think baka yung salig, yung ating mga yung kongreso yata natin yung senado, baka one of these days or in the future, kapag naging sikat ang mga bading at pinapalakpakan na kasi sila pa yung mga, mga nagtatrabaho, sila, pa, sila pa yung mas economically maasahan sa lipunan daw. Kapag pinalakpakan na mga bading at mga tomboy, bawal mo na silang sabihan na, Hoy, kasalanan yan sa Diyos. Bakit? Kapag sinabi mo kasing kasalanan yan sa Diyos, nagiging makitid ka. Old-fashioned, kumbaga. Kita niyo yan? Bakit? Kasi yung katotohanan, yung tama at mali, sa humanist point of view, dinedefine kung ano yung tanggap sa society, kung ano yung uso sa society. And so kung uso sa society, tanggap na sa society, si Vice Ganda, pinapalakpakan na, at napapraning pa nga yung iba kasi, uy, uh, ah, umbaga sa Buti na lang nalusaw ng ABS-CBN ano. Pero nung mayroon pang ABS-CBN, ah, yun sa noon time show, tuwan-tuwa yung mga tao. Marami mga Pilipino ang pinapatawa ni Vice Ganda. And therefore, dahil pinapatawa at yung kasi pinapatawa ay mabuti sa kalusugan daw. So ang tingin na rin sa kanila sa baklang si Vice Ganda, eh okay. Kita niyo yun? Bakit? Kasi walang Diyos na eh sa konsepto ng tao. Humanist point of view na yung nagahari yung utak na ng tao yung nagahari. And so, ang tingin na kay Vice Ganda, tagapagpaligaya ng buhay. At yung maging tagapagpaligaya ka ng buhay, okay na okay yon mabuti yon Parang loving your neighbor. Ba? Kumbaga, minamahal mo yung tao kapag ginagawan mo siya ng masayang bagay. And so, porkit pinapatawa ka ng isang tao, yung taong yon o yung bading na yon yung bakla na yon ay ayos, kalugod-lugod sa paningin ng tao at syempre sasabihin ng tao, since kalugod-lugod sa atin, dapat na maging kalugod-lugod din sa paningin ng Diyos. Kasi pinapatawa tayo eh. Maganda yung ginagawa sa atin. Meron siyang foundation, gumagawa ng mga donation, tumutulong sa mga mahihirap, mga mahihirap, ganyan. And so since tumutulong sa mga mahihirap, dapat papunta rin sa langit si Vice Ganda. Dapat itong Diyos na ito, kung sino man yung Diyos na to, dapat tanggapin niya si Vice Ganda sa langit kasi gumagawa ng mabuti sa Pilipinas. Kasi pinapatawa yung mga Pinoy tuwing tanghaling tapat. Kita niyo yun? Ang dami ng problema sa bansa natin eh. Sinong presidente pwede makapagpatawa sa atin? Siguro maliban lang kay Duterte, no? Pero sinong presidente nakapagpatawa sa Pilipinas? Yun nasasabihin ng Pinoy eh. And so since pinapatawa tayo ni Vice Ganda at yung tumawa ay maganda, dapat sa langit si Vice Ganda pumunta pag namatay siya. Ah, kasi marami siyang tinulungan. Ganyan yung utak ng Pinoy. Okay? Pagdating sa konsepto ng tama at mali. And so hindi na kasalanan para sa mata ng Pinoy, sa pakiramdam ng Pinoy, sa utak ng Pinoy ang kabaklaan. Gusto kong magmura, pambihira kaso oh. <laughs> hindi na, hindi na eh. Hindi na. Sa school, eto si ate nyo, sa school, ang dami mga bakla na. At nababanas ako, walang, ay, ito po, po nabahira. Kasi ang etong DepEd, ewan ko, ang dami mga pinagsiseni satanas na mga bading na teachers. And so tingnan nyo, sino nag educate sa ating bayan ngayon? Sa mga kabataan. Sinong nag educate Mga bakla. Pambihira. Si, si Frank, alam na alam yan. At ako, since nakapag, ano rin ako, nakapag, nakapag practice teaching, alam ko na ang daming bakla sa DepEd pero inyo yan, ang dami mga sinisen ni Satanas na mga pagtsugay-tsugay niya mga alagad sa DepEd. So yan yung mga mentors na nagde-disciple sa, sa next generation. At kung yung nagde-disciple sa ge- next generation ay mga bading, yung next generation na ito, anong tingin nila sa mga bading? Sila ay ating teachers, sila ay ating sensei. Bakit? Kasi yung gobyerno natin, hindi naman sasabihin, hoy, wag magturo ang bading. Hindi pwede yun eh. Bakit ang gobyerno natin sumasamba sa Diyos? Lumuluhod sa Diyos? Politically speaking, pwede nilang sabihin na naniniwala sila sa Diyos para maging sikat sa mga tao o sa mga mamamayan na naniniwala sa Diyos. Pero ang gobyerno ay walang pangil upang sabihin sa mga bading, huwag kayong magturo sa public school. Pero nakikita niyo yung sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas, ang mga bakla pinapalakpakan at nagiging mga guru na rin. Dito, dito sa sa distrito dito, yung pinakahari-harian dito diyan sa district. Ano man tawag niyo doon, Beb? Basta district, school district dito. Bad bakla si Manny, yung Emmanuel. Nakaharap ko yun. At meron siyang secretary. Uy, Ganda ng katawan, macho-macho. Pambihira. Ang, ang arte, tapos ang ano pa, parang, parang laging may regla, ang sungit. Nakamit ko yun, ikala eh. mo sinong makapangyarihan sa lipunan. Ang bihira. Yan, ang, ang mga bakla ay nagiging makapangyarihan sa lipunan, mga edukado sa lipunan, at sila <laughs> yung siyang nagde-define ngayon ng tama at mali sa lipunan, isa sa mga dag, mga definers, mga pioneer ng right and wrong sa ating society ngayon. At kung ang mga yan, yung siyang magde-define ng tama at mali sa ating lipunan, anong mangyayari sa next generation? At anong mangyayari sa atin na Christians? kung papatulan natin yung society sa kanilang sariling definition ng tama at mali. Hmm? Kung hindi tayo maninindigan na itaas ang bandila ng Coram Deo o ng presensya at pahayag ng Diyos sa ating lipunan. Kaya na nababanas na. Yeah, nagagalit na naman ako sa mga simbahan at mga pastor na walang pangil at eh, isa sana ano, babanagitin ko pero nakakatisod kasi ng salita na walang tangil na tumayo at manindigan na sabihin na kasalanan yan kakabanas ang dami mga duwag na pastor ngayon asar ako hindi na nag-aaral ng salita ng Diyos duwag pa sa pulpito kaya ano nangyayari ano nangyayari sa lipunan natin at anong, anong nangyayari sa mga kapwa nating Kristiyano. Visit kayo ng mga sikat na mga churches dito sa atin. Yung mga preachers dyan, para mga celebrity. Kung, kung kumilos, kung manamit, para mga celebrity. Kung magsalita, para mga pari na, lagi nakangiti. Para mga asong, ngiting aso, kumbaga na, alam nyo yun, alam nyo yun, kaya ko nabanggit yung pari. Alam nyo kasi historically, kung bakit ang mga pari ngumingiti kahit magturo, kahit galit na magturo, ngumingiti. Kasi nagmula yan sa concept na eh, binuo ng Santo Papa nila noong unang panahon na ang simbahan ay dapat tumayo bilang ina, mother. At bilang mother, hindi tungkulin daw ng mother na magpagalit kundi dapat lagi siyang sweet sa pagdidisiplina sa kanyang mga anak. And so dapat lagi siyang nakangiti. Yan ang mga pari nagaganap yan ngayon sa mga Christian churches natin, mga local churches natin. Mga pastor na walang spine kumbaga, o walang buto, o walang walang lakas ng loob na sabihin sa lipunan na kanyang ginagalawan kung ano yung kasalanan ayon sa presensya at pahayag ng Diyos. Kaya kapag yung society natin at yung mga pioneers nito, gaya ng mga bading, Of course, meron man, dyan ba mga politicians, mga artista, pero since ang, ang binigyan ko ng diin ngayon, yung mga bakla na yan, kung ibibigay ng lipunan, and of course, talagang ibibigay ng lipunan, kasi ang lipunan natin, sunod-sunuran lang naman kung sino yung uso at sino yung sikat. Yun ang, yun ang definer nila ng tama at mali. Kapag merong sumikat at tanggap ng masa, yun yung pagmumulan ng kung ano yung feel good and feel bad para sa kanila o right and wrong para sa kanila. Pero sa ating mga Kristiyano, ito yung time actually. Ito yung time na maging malakas tayo sa paninindigan sa liwanag ng presensya at pahayag ng Diyos sa kung ano nga ba talaga yung tama at mali. Dahil kung hindi, kung tayo mga Kristiyano, hindi tayo maninindigan, ang simbahan ay kakainin ng society. Sa halip na yung simbahan maging asin at ilaw ng sanlibutan o ng lipunan. Ganun ang mangyayari. And so, eto nga, balik sa punto, ang tukso, kapag dinefine ng lipunan, ayon sa kanyang nagugustuhan na konsepto ng tama at mali. Pero sa ating mga Christians, ang tukso dinedefine natin ayon sa presensya at pahayag ng Diyos na nakikita sa kanyang salita. And then, and so pagdating dito sa Genesis chapter 3, napakahalaga yung konsepto ng creator and creature reality. Yan yung gustong bigyang emphasis dito ni Moses na merong Diyos na nagbigay ng kung ano yung bawal at kung ano yung nararapat, kung ano yung dapat at di dapat may creator na nagdidikta kung ano ang tama at mali, kung ano ang masarap at kung ano ang pangit. Diba? Kaya dun sa Garden of Eden, merong bungang ipinagbabawal, may isa doon, pero maliban sa bungang yon meron, merong dinefine yung Diyos o meron sinabi yung Diyos na nararapat kainin. Pero meron din siyang sinabi na kung ano yung hindi dapat kainin. At yun nga yung bungang pinagbabawal. Pero ang punto doon, bilang creator, siya yung nagdidikta kung ano ang tama at mali. And so ang point is, hindi tayo magkakaroon ng kamalayan o, o itong lipunan na ito, hindi ito magkakaroon ng kamalayan sa kung ano ang tama at mali kung ang iglesia, kung ang simbahan, kung ang isang Kristiyano ay mananahimik sa extent sa presensya at pahayag ng Diyos. Kita nyo? And so, ito yung question ko sa atin. Hama nito actually. Pati sa akin. Uh, wag lang natin dito pag-usapan yung local. Tayo lang mismo sa sarili natin. Kapag tayo napupunta sa isang lugar na puno ng mga unbeliever o nakikipag-usap tayo sa mga unbeliever, nagiging asin ba tayo at liwanag ng sanlibutan? O nakikiayon din tayo sa kanila na tinatanggal yung creator sa kanilang paningin at sa kanilang pagpapahalaga. That's why dito sa ano sa sa Genesis chapter 3 yung yung pinaka-essence ng definition, ito na no, yung, pen, yung pinaka-essence ng definition ng temptation is yung devaluing and displacing God. Yun yung unang D. Devaluing yung hindi pahalagahan at displacing God. Yung alisin yung Diyos sa worldview, sa pananaw. And so tayo bilang Kristiyano, kung saan man tayo mapunta, ganun din ba ginagawa natin? So sinasabi natin na tayo Christian, pero nasasalamin ba yung paniniwala natin? Ganun ba? So, isang hamon yan. Isang hamon yan sa atin. And so, Yan yung temptation actually. Yan yung temptation. Sa Genesis chapter 3, yung alisin mo yung Diyos sa yung paningin, sa yung pananaw, sa yung pagpapahalaga. Alam mo kasi may dalawang meaning lang naman ng ano eh, ng temptation eh. Yung una, yung tinatawag kong kapag sa'yo. Yan yung ginagawa ng tao sa mundo. Ang nagde-define ng, ng temptation ay yung sarili pero yung ikalawang uri ng ano, ng definition o ng term ay kapag sa Diyos. Kapag yung tukso dinefine mo sa Diyos, anong ibig niyang sabihin? Yun yun. And so ito pala. In the final analysis, no, sa lahat ng mga sinabi ko, ito yun. In the final analysis, ang sinasabi ng Diyos ang siyang batayan ng tunay at totoong masarap ng totoong magaling, maganda, mabuti, mayaman, mapalad, sakdal, wagas, ganap, best and perfect, etc. etc. Ano pang mga description na pwedeng sabihin sa kung ano yung tama? Kita niyo yan? Ang sinasabi ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung siyang batayan ng tunay at totoo kung ano talaga yung maganda at masarap. Yun yun. At yun yung failure ng tukso na awit ni Eva Eugenio. Dinefine ng mundo, ng lipunan, ng culture yung tukso ayon sa social construct na perspective. Sa pananaw ng lipunan lang, ng nararanasan ng lipunan at kung, kung ano yung sikat sa lipunan. Pero tayong Christians, yung ating definition sa tukso ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. Therefore, ito yung may conclusion. Ito yun. Ito yung lesson na gusto ko makita ninyo. Ito yung siguro sa lahat ng definition kahit tanggalin niyo na yung uh, uh kalimutan niyo na yung di kanina, yung devaluing and then displacing God na pinaka essence ng definition ng sin. Ito para di natin malimutan. Ginawan ko ng ganitong uh, kumbaga pangmasong definition. Ito yung first principle definition sa temptation. Ang tukso, remember this ha, ah, hindi lang ito may kinalaman sa pita ng laman, okay? Kundi, uh, o hindi lang ito may kinalaman sa immorality o yung matukso ko kasi may sexing babae dyan. Ano? Hindi lang doon. Kundi, anumang areas ng buhay natin na merong tinatawag na concept ng temptation or presence ng temptation or ah, something na natutukso ka, no? Ito yung definition ng tukso. And please remember this. Nakikita nyo sa screen Napakagandang definition nito. I think very enlightened ako nung sinulat ko ito. Eh. Grabe. Ang tukso ay anumang sarap na hindi gusto ng Diyos sa buhay. So kung anumang bagay na nasasarapan ka na hindi nasasarapan ng Diyos. In other words, na hindi siya nalulugod, tukso yan. So it's a matter of taste. Actually, that's why sa Bible, meron tinatawag taste and see that the Lord is good. Okay, the Lord is good. So taste. Pero kung may iba kang tinitikman na mas masarap sa iyo, na mas good sa iyo kaysa sa Diyos, tok sa iyo. Tok Ay, pambihira. Pag-isipan niyo, very ano ako dito. Kumbaga, very bright nung sinulat ko to. Napaka-enlightened o very inspired ako. Ang tukso magandang palawakin ito. Baka pag maganda tong thesis actually. Ang tukso ay anumang sarap na hindi gusto ng Diyos sa buhay. So ano ba yung mga sarap sa buhay natin na hindi nasasarapan ng Diyos? Ha? Hmm? i mo yan sa harapan ng Panginoon. Next, puso ay ang isipin na ang batas moral ng Diyos ay killjoy. At ang kinasanayan at pauso ng mundo na gaya ng sinasabi ko kanina, ang siyang nakakaunawa sa tunay na magpapaligaya iyo. Nangyari yan kay Eva. Well, do, hindi sinabi din sa Genesis 3, pero parang ganyan yung nangyari. May sinabi yung Diyos na bawal yan, mamamatay ka, pero mas naniwala siya sa sinasabi ni Satanas. So parang gustong sabihin ni Satanas sa kanya, kill joy yung Diyos. Ako ito, napaka-humanist ko. Para to sa'yo. Ang aking concern ay para sa si kakaligaya mo. Sabi ng Diyos, bawal yun, pero ang totoo ganito. So ang gustong sabihin ni Satanas, yung Diyos na yan, legalista yan, killjoy yan. Kamaniwala sa salita niya. Okay? So yan yung isang prinsipyo ng tukso. Okay, and then third, ang tukso ay pagkabaling sa matamis ng ngiti ni Satanas, related dito sa principle 2. Ang tukso ay pagkabaling. Pag sinabing pagkabaling, yung natuon ka na, focus, okay? Sakaling hindi niyo alam yung word na pagkabaling, kung malalim yan. Ang tukso ay pagka-focus sa matamis ng ngiti ni Satanas dahil nawalan ka ng panahon kay Jesus. Yan yung masakit. It hurts actually. Natotokso tayo, lalo na kung pag-aaralan natin, kung, ah, sa personal na pag-aaral ko, hindi ko lahat kasi sinasabi sa inyo, pero related sa pag-aaral ko ngayon dito, yung sa, sa James chapter 1 verse 12 to 17. Napakagandang insight doon. Dinefine doon ni James, na kapatid ni Jesus, kung paano natutokso yung tao isa nakuha ko tungkol sa bayan to doon. So kapag ang isang tao ay nawala, o isang Christian, ay Christian ang kinakausap ko dito, kapag ang isang Christian ay nawala ng panahon sa presensya at pahayag ni Jesus. Kasi kulang ka sa prayer, kulang ka sa Bible reading, hindi ka nagme-meditate, hindi ka nagbibigay ng panahon sa Panginoong Jesus araw-araw. Natural, natural. Mapapatuon ka sa bagay o sangiti ni Satanas. Ang ibig ko sabihin, mapapating, mapapatingin ka sa mga bagay ng mundo, sa kinasanayan ng mundo, sa mga uso ng mundo. Bakit? Kasi ang hina ng, ng affection mo kay Christ eh. Kumbaga eh, ang eh, sa new nature sa old nature no kumbaga dalawang aso ang pinapakain mo lagi yung old nature kaya yung new nature mo tuloy ang hina so natatangay ka ayun nga, sabi ni James, natatangay ka at nauhulog ka sa, sa tukso. Kasi nang hina yung power of will mo. Okay, magandang concept yan. Yung power ng will mo. Bakit? Kasi hindi mo chinarge, in, in-energize sa pamagitan ng scripture at ng presence ng Holy Spirit True prayer. Kaya napakahalaga. Ay, alam ko tong alam niyo to eh pag hindi kayo nag-pray, ang hina ng kukote ninyo kay Jesus. Sa totoo lang, alam niyo yan. Alam natin yan. Kapag hindi nag-pray, kahit konting prayer, one minute prayer, yan na, pinakaano na yan ha, down to it na yan ha, kung hindi ka nagpipray kahit one minute, tapos matutokso ka, tapos isisihin natin ng Panginoon sa mga nangyayaring kamalian sa ating buhay, naku, pwede lang sampalin ka ng ni, ano yan, eh, Angel Gabriel, eh, ganun eh. Kaya tayo natutukso kasi ang hina ng ating will. Kung baga sabi ni Christ, the spirit is willing but the flesh is weak. Paano? Hindi kasi nagogobyernohan ng spirit yung ating laman. Kaya we need to watch and pray. Kinakailangan mag-pray. Mag-Bible reading pag makalimutan mag-pray sa isang araw, sa totoo lang, ay, pambihira. Kapag nakalimutang mag-pray sa isang araw, matutokso ka. Merong tukso na papasok sa iyo. Merong sarap na papasok sa iyo na hindi nagugustuhan ng Diyos. Ulitin ko yan ha. Kapag hindi nag-pray kahit sa isang araw, mayroong sarap na papasok sa iyo na hindi gusto ng Diyos. Itaga nyo yan sa lahat ng bato. Sa totoo lang. Lahat ng batong yun talaga warak Kapag hindi nag-pray, ito yung gusto ko ulit-ulit. Kapag hindi nag-pray, hindi nyo pa ako nakikita physical ngayon, parang na ano na ako eh. Kapag hindi nag-pray sa isang araw, mayroong sarap na papasok sa'yo na hindi gusto ng Diyos. Yun yun. That's why sana maging prayer natin yung ganitong ano. Ito na, uh, patapos na ako. Sana maging prayer natin ito sa araw-araw. Yung sabi ng isang hymn writer, si Robert Robertson na kung saan itong si Robert Robertson, nalaman ko na convert pala siya under sa ministry ni George Whitfield. Pero create niya itong hymn na to. Ang ganda ng kanyang pagkakasabi sa hymn. Eto, sabi niya, Let thy goodness like a fetter. Alam niyo yung fetter? Pinag-aralan ko yan, tiningnan ko. Ang fetter pala, siya'y kadena sa paa na mayroong malaking bilog na bakal. Yun yun. Yun yung fetter pala. Kadena na mayroong malaking bilog. Ang bigat nun. So nung sinabi ng composer dito ni Robert, let thy goodness, sabi niya sa Diyos, para hindi ako matukso Lord, let thy goodness like a fetter, kadinahan ako eh. Bind my wandering heart to thee. To thee. Yung aking nag-wander, yung pagalagala kong puso, hindi kasi nakafix sa'yo. So Lord, talian mo nga itong puso ko para hindi ito pagalagala sa iba kasi Lord, my heart, it's prone to wonder, Lord. I feel it. Nararamdaman ko to. Prone to live the God I love. Mahal kita, Panginoon, pero yung puso ko pag-alagala, hindi talaga malakas na o determinadong tumuon sa iyo. So Lord, please, let thy goodness like a feather bind my wandering heart. Ang sarap na prayer, araw-araw. So Lord, ito yung kanyang offering. At sana ito yung ating ano, ambition araw-araw kumbaga a prayer or devotion araw-araw. Here's my heart, Oh, take it and seal it. Seal it for thy courts above. Selyuhan mo to, sayong sayo lang. I-imprison mo ito, sayong sayo lang. Patakan mo to para sa iyong mga makalangit na bagay. Yun ang ibig sabihin, for thy courts above. Para sa iyo lamang, mga makalangit na, bahag, na bagay. Which is yung sabi ni Paul sa Colossians chapter 3 let your affection uh, be, be set above, not on things of the earth. Yun ang kanyang sinabi. So, nawa, yan yung ating maging prayer sa Diyos araw-araw na yung ating pag-alagalang puso ma- fix sa Kanya, matuon sa Kanya upang hindi tayo matukso. Kaya kung tutusin, ang temptation is a matter of taste and focus. It's a matter of taste and focus. Focus gaya dito kung focus mo ay laging nakatuon kay Kristo, kung nagpipray ka araw-araw, hindi makakapasok ang temptation sa'yo. Pero of course, hindi ko sinasabing lagi tayong perfect. Pero ang point ko eh, meron bang substantial na evidence sa ating buhay bilang Christian na tayo ay nagsusumikap? It's our responsibility actually. Tungkulin natin yun. Huwag na to. Um, ano ba to? May tuloy, hmm, tumatagal tuloy ako, pambihira. Pero sa, sa punto ng mundo na nasa Diyos ang awa, nasa tawang ko, may katotohanan dun eh. May katotohanan dun. Meron tayong, responsi- meron tayong responsibility at ang ating responsibility ay ang mag-Bible reading at mag-pray yun yung kondisyon na ginawa ng Panginoong Diyos para sa atin kung nais niyang maranasan yung lakas na bigay sa atin. We have a responsibility sapagkat tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Katiwala tayo. And so meron tayo na exercise na will na dapat ma-empower sa presence ng Panginoon through scripture and prayer. Okay? Okay, so yan yung aking exhortation o sermon sa inyo sa sa atin sa araw na ito. Okay? I hope na gamitin niya ng Holy Spirit na paunawa sa atin sa kung ano nga ba ang tukso. Okay, ulitin ko ah, ang tukso ay anumang masarap na hindi masarap sa paningin ng Diyos o gusto ng Diyos. Okay? Okay, so let's pray. O oh, Lord, let Thy goodness like a fetter bind my wandering heart to Thee, Lord. Ayon nga sa sinabi ni Robert na composer ng song na ito na na napakaganda, Panginoon. Itali mo, O Diyos, ang puso nga namin. Panikalaan mo ito ng iyong pag-ibig upang hindi kami mag-wonder yung aming paningin na hindi matuon sa mundo sa mga bagay ng mundo sa materialism, sa sensualism, sa humanism na tinatawag ng mga konsepto sa mundo ito. Kundi sa Panginoong Yesus lamang. Kung saan wika ng mayakda ng Hebreo na nawa magawa namin Fix your eyes upon Jesus, the author and finisher of your faith. Na matuon ang aming mga mata kay Jesus na siyang may akda at kaganapan ng aming pananampalataya. Oh, oh Panginoon. Nawa hindi lang ito maging sermon na ganito, kundi maging araw-araw na determination ng will namin ito. Na-accept yung aming affection, yung aming will, yung aming paningin sa Scripture ibabad yung aming kalooban sa prayer na huwag naming hayaan na lumipas ang isang araw na hindi kami nakapunta sa presensya mo, Panginoon. So Lord, tulungan mo kami, itali mo ang aming puso sa inyo pong presensya, sa inyo pong pag-ibig. Higit kaming manabik sa inyong pag-ibig, Panginoon Diyos. Hindi ah. sa pag-ibig ng mundo, Panginoon. And so Lord, this is our prayer Holy Spirit, tulungan mo kami na magkaroon ng determination na laging magpray at magkaroon ng Bible reading na manabik kami sa salita ng aming Panginoong Diyos sapagkat ito ang nagbibigay sa amin ng lakas at inspiration na labanan ang tukso. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming matamis na tagpagligtas. Amen.